Kartune cuma gambar ya. Angin-angin layang ono ojo kadek medoti bola. Pikire pusing kene opo tak takoni jare kepimbang yupai Sebab rupane koyok nyonya. Nyonya singgih. miarno sewean udin gak gawe cinta dhewean gendeng karepe dengklek anu dhewe eh. Eh. Wis kondo aku biyen wis kondo aku ngono duda jare ka apa-apa jae ngomong tresno mati arang diblonjo saiki to dadino jaluk mule nang asino waktu waktu aku gelo waktu waktu waktu aku gelo atiku yo nelongso yen yo gak nyeco metu e gak nyono nyono ana pasar timo aku dodol popo dheweke dodol kreco kreco diwadahi tomblo kreco diwadahi tomblo goyang guyu plera plera suwe suwe erong kumekro terus aku dijak anjok bencino ditukok norokok bareng tak rapi tingkai koyok pitik bloro saiki yo nyatane saiki yo nyatane bareng duwe kanoan oleh brai ka ono lerene lonjo esuk muli sore alasane mampir dulure bareng tak sliki kepimbang bakul tapi aduh aduh sorone aduh aduh aduh sorone nek jojo kak karuan parane dek ngatur no ono kene kok kapreteli yo dang kulit apa sih awak onangan bojone bareng dikepuk pikulan bojoku boleh tele gale. Dadu, eh mbok yo apa kene suara katane mbok. Sing ngrungokno kene iki sing kurang telung dina wis. Soale kan iki dioplos karo Cak Sidik. Jadi Soale tadi sak kantor ya. Tadi di sing ono, ya. Kapan-kapan gua buka aku diceluk bal-bal. Arek-arek gak mesti kadang-kadang yo ngene yo bal-balan. Pancene wong lek sepi ku yo kudu golek liyane. lalek liane sepi padha sepi ayo padha medongkrong cuma bukan karena itu istilah tak muin tak muin lah aku iki ngomong apa oh iya aduh kebetul bos <laughs> tapi bos ira bocor ya kale udane terus sih lah wis sabun apa ya Wong lu anak rame nak sepi dah. Iya, ya orang dengan lo kecil. Lah, ya kok rame terus kena nasib sapari ya, Sarah. <laughs> Iku <laughs> sembarang ditangani lho. Oh iya, tak tinggalan dheke eh, kan. Iya, wingi mbok nek jalan tidar kono lho. <laughs> Praprit-praprit. Ayo dheke iku praprit ana motor diliwat nang karepe. Iya. Apik liru lah bener ngene tangane ngene. Akhirnya mari kene pri. Pri. Pri tak tangani. Tapi tapi dheke tugas nyen. Iya, tugas. Ngabdi, dheke ngabdi. Ya, <clears throat> iya. Wong kula nek kampung ya kudu nang abdi kampung. Iya, Nduk. Lah nek organisasi ya kudu nang abdi organisasi. Iya, ya nek organisasi aja lari panjere. Kan <laughs> <laughs> nilai sundung teko panjer-panjer. Nduk waya dipotong sing karyae kok. <laughs> Tapi gak apa-apa, Ya, apa. Kok ora temen? Iya, wong. Iki aku tau bojo sih. Wong lek gelem temen iki ya bakal tinemu. Nah, mangkane. Dene gak ketemu ya nyingkring. iya eh. apa biar apa sekarang? Waduh, ya jalan penggawaan lawas aku. Oh. Dodolan lagi gak dewe aku bangun. Hmm. Kayak dewe aku. Saiki oh. Saya kira gak nonil lah. Enggak, kau dua ada nongong. Nada nih masa. Gak rebab. Gak rebab ya. Saiki ngekejutan gak rebab biasa ngono yang uang gak heran. Saya kira gak rebab kira dulu telung meter. Yo, kedukuran apa sih kau? Gak apa, enggak sing nabu uang luru. Sing gosok uang luru. Kau uang gerajing ngono lho? Ulin lah kaya lawang lawan kecepit iya lah. Kerbab ya lah mayat no dagangane kancamu. <laughs> Saiki lah gak ngomong sapa ngono lah ya. Aku aku pondok. Ah. Eh. Pondok wis durung. Aku ngono balak-balik teko ya gak tuku kancane. Kita eh, tak ya gak bali. Tak gawe gak bali. Tak gaya kan oma. Gampang tak duwe. Iku ngono kanca sisi kok dudu notok ono. <laughs> Dudu notok ngono. Iya dudu. Apa kene? Apa ya? Kendang cilik. <laughs> Kendang cilik di tetet tok. Lho, <laughs> pian mau dagang-dagangan. Iya. Aku nyambut gawe dagang-dagangan tok. Di sing ono ya. Heeh. Lho, tanggone apa nggone desa ya rugi bubur-buburan ae are aku. Lho, dadi apa bubur-buburan? Lho, bubur-buburan geger. Lho, desa. Geger wae tekus. Lha apa? Lah apa lho, Pak Pari kae jange ngeni wis dipangani tekus ae rene. Tapi oh. nandur apa sing iso dijujur? Nah, so, ya diakal cek gak kena wereng. Iya, aja nandur pari. Mari hmm. pari pangan tikus, hmm. marino puno nanduro apa walang yo walang ditandur wereng metu gak oh, mangan gak gak mangan tarung iya jadi tanduran karo wereng tarung jadi podo gak mangan nih kan tandurane yo teh puno yo gak mangan ya tapi yo akal iku ono ero nanduro aku ngomong-ngomong ame bosi kok sok sirih rong wulan terus lurus pelu kan nyambut jari ya. Iya, sama pecah. Iya. Aku baru petek kan. Tapi lah, pasar bunga. Lah, akhir masuk itu. Oh, memasukkan akhir terus. Tapi tak, tekan dengan sepeda. Oh, lo jota. Taruh jota. Disurung lah embung mudun ditumpai. Lah embung munggah disurung. Oh, engkel. aku engkel pegel aku ya. Terus. Saya aku turu. Kesel. Kesel kan itu. Tapi laris. Laris, laris. Tak, tak jelas kabeh wis. Oh, payu kabeh. Oh, payu di pangkut dos setengah turu. Kalau mulanya tak, wong loro lek jogong kok situ turu sih kok jogong lo lo. Ame bujuku lo tak. Bujuk lah kalau ada blek blek blek itu. <laughs> Ojo anu ojo kembang bunga abot abot kembang enteng enteng aye. Kembang kembang amben. Ya. Eh hobo hobo. Kembang amben juga dot dari mau dari mati. <laughs> Ya kembang. Pacar pacar nuno. Kak sekali pacar pacaran. Pacar kembang. Eh pacar kembang. Pacar kembang itu arah di kampung kau di lapo. Oh. Aku dah selesai saiki. Apa? Berfoto, nggak foto dia. Kau besok. Bapak dhewe oh, nanti. Iya aku krungu. Mereka anakku sing sing tak kedu. Iya krungu aku sing dhisik ngobong loro kowe. Kowe gak contu. Ojo. Oh, Terus tanah dikeduki. Tak kedu tak gawe botol. Bareng tape. Turu garing usah deres. Tapi api. Tapi apa botol bareng gak dileman ae kon iku. Wah omong kamu. Bulan lek rendengi kok jong nggih botol ana njaba gawe payen dhisik. Tuku terpal. Kira-kira ya terpal iku ambane 100 meter mesagi. Ya. Dadi selamat jan udan wis. Kan udan tak gawe cukup terpal iku apa? Kok masuk kok durung ana tuku terpal kok iki. Lah karep iku kudu dimbang karo bondo, ana karo bondo ndak bisa jadi. Ada bondo, kanok karep ya matri. Matri nyoder. Mati mati. Kene salah. Aku iki dolono pendapat sing enak ya apa? Aku nyoba dodol iwak mas apa? Ikan mas ikan akeh. Oh, gampang. Iya. Isane iwak mas lah gede-gede ya. Saiki iki isane cepat koyo dadi ikan mas iki apa? Ngene lho ya. Tak biasa gede-gede ta. Iya. Ikan mas saiki cilik-cilik iwak gadul iku lho. Iya. Iwak gadul di iwak gadul anu di apa? Di Wenter, Wenter abang. Eh, di Wenter abang diculno. Atau di meni lho. Di meni kuwi lek prilipen iwake natap-natap ngono kan. perlu tuku iwak iwak cilik-cilik iwak sepat barang dimeni. Iwak sepat iki budal rapat. Mati wak kotu? Mati dibekuk. Kurang malah iki dua. Mati iwak dimeni dicet ora daso ketit kon. Bisa. Lah wis tau padha kepethok nang ndur panggung iso ya. <laughs> Iki dorong kepethok sithik nduk ndo main. Iya, ndo sithik ndo mambis sing wedok wayem. Wedok ayem. Iya. Iya duwe akeh kok. Dek kan nangani dhewe. Iya saiki sebenarnya. Iya. Iya, tapi gak dipus deh. Dipus. Motore ganti ya. Seneng aku lek sik kanca tadi bos. Gak apa lah, awak dhewe kudu ngono lah ya. Iya. Lah saiki lek ngono ayo melok aku ae. Aku ndelok kon. Yo lambo. Lho, kok aku ngajak kok mbek apa sih lho? Lah nandi ki enake? Lah jane penggawe sing cocok lho. Cocok ah. Iya. Saiki aku butuh. Kok aku oleh dhuwit lho. Lah aku yo butuh oleh dhuwit e, padha butuh e arek. Sementara iki gentenan. Iya apa? Omamu sik. Eh, omamu sik. Omamu durung tak jol omahku kon jol. Mana kita dol oman dolek duit. Arisan arisan saiki aku butuh mamu tak dol. Iya. Mene menek kon butuh aku nyengkre. Cek tak dol ari ah, omae sapa? Omae tangga. Oh, dadi kepuy wong jangan ngomong jenenge. <laughs> Tapi rundingannya gak masuk akal udah dini kok boleh salah paham geger. Iya. Ya mesti ayo kok sing aku dolek no sing enteng enteng Kok ini sing lincah pendapatmu apa? Lincah mau aku pelaju dia banter. Lah ya. Kok gelak nang Jombang bae duwe anu mbaku-mbaku. Kok oh, mbaku? Nang yuk li yuk li. Oh anu ya, ning liya. Iya. Dokter Mbahku penyelek. Dokter Mbahku. Iya. Lah buah buahe uler ya guys ya. Eh? Uler-uler ning bagian kebun lah. Iso. Engko iso buahe uler ya. Uler terus nggo Mbahku dididik kaget toro. Ngorong pen. Iso. Iya tiga muli. Tolong iso. Tutuk omah dijopo nggih wong. Jopo nggih wong. Saya dijopo enggak resmi. Omongamu. Ya nggo pulpen kene. Iya, kayak iki. Iki tanggal 12. Hmm. Aku ngidul ae. Iki lakune kudu ngidul ngalor kon ngalor sumpet segoro ngalor. Kan iku dadi wong tuwa sing pinter ngono. Lho, sik tangan metang. Hmm. Waduh kayak iso enak kon iki. Mesti bojomu loro-loro ya. Iya kok. Iya Mulane lha iki lek dhuwit panjer ojo ginambakno ta. Iki angel warasi kan. Seru ya. apa dhuwit panjer. Lho lah iya. Wis saiki ayo butuh dhuwit ya. Iya butuh dhuwit malah aku ta. Ayo dah Nang ndi? Lho ayo. sama siapa iki? Kono lek gak. Iya, lek gak malah tak tinggal lho. Lho iya kene lho. Iya iya. Oh, ayo. Ayo. sume dhewe-dhewe panjane. ya <laughs> lah ngene kartolone kene semerbab. <laughs> Nggonku sem jangat. Lah jane ya apa? Ya lor gitu. Lah aku gak kendang Tawani di jangat. Wes gak tak tuku ya apa? Tak ya korban 35. Ya aku lak melestarikan konco. Kayak ono len dia jangat iki. wingane nyang omahku. Tak takon apa ya ndika? Ape terbangan. Kono nyamburi mangan tak buka bungkusan iki sangat. Ngarane terbang. Ha wis baper wis untung-untungan. Pokoke gak mujuki kancane nah. Cuma aku keping berubah nasib. Saiki tadi eh tadi pelawak kok ngene bek menene-mene dadi dokter ta apa? Dadi penyanyi enak. Bila ku seorang diri Jangan kau bersedih Bila kau seorang diri Aku kan menemani oh, Kau di sana Kau duduk di situ Oh ceglong kabeh <laughs> Lama diduduk kabeh setak nerek kayem ya apa <laughs> ganti sepeda motor anyar. Oma anyar, bojo anyar. Dik, kan gak kerasa ya, Dik? Waduh. Iki ni rarek nom-nom lah. Yang tuh aku dari di bojo, podo sekolah. Pak, cuwi lho, Pak. Dari rarek anang ya, dari rarek anang ini. Ya, Ma, gak ada duit, Ma. hamil emak. Wong turun dua anak, Dik, Dik kon niku. Lho, apa apa sing kemajuan? Karepku sing serius ngene lho. Nyelo aku kanda ta apa ngono lho. Kanda. Lah nyelo dinda, dinda ta. Ah, jane komik. Eh. Wong kon biasa maca komik ngono. Ya sepurane lho, Dik, aku durung ngro karepmu ya apa durung ngro ya. Apa nih? Kon ya mesti durung ngro karepku. Ya ngerti. Aku iki nek esuk senang aku putu, Dik. Apa? Putu, putu. Lah putu kok enak, Dik. Ya boleh sepon jerone legi. Macem-macem wis jajan, Ekonomis titik. Durung setahun wis streng. Kone ngene tadi bojo durung setahun dek dek kone mbok yo. Gak perlu, mangan-mangane iku. Sing perlu iku ya Gawe titik sayure sing akeh. Oh, ngono ta. Wah, ngono sih belajar, yo nek rame ae be ono spine wong wong. Eh, kon ngerti nek ya. Kita nono dek ya, kita nono. Akeh longgoku pedingkrang rame dek. Kan ngarot. Senden ini kok. Titen <laughs> ngono, mburi kan ganjele. <laughs> Karku wis masak ta? Ya wis, tak siapno. Sampe memang golek apa sih kok tingar singer ket mang kloso. Eh? Kan iki apa? Aku nyengkin dhuwit 3 telung, 3000 gak ono er kon niku. Ngene iki lho, wong lanang ngene iku. Lah ngene kok iso kloso apa nih? Kan golek apa lho? Ya mung tinggi lho. kok dengaren biasa ae. gak tau ngomong ambek aku liyane lus-lus keris ae. Lho. Aku les ngomong to, kemantenannya. Apa keris iku? Sekali waktu kita mukul del ngono lho. Sing dipokole papane ana sile sik keris. Lho batuk nih mukul. kan itu. Keris iki nek disewu wong ya, temen nek kanggo penting ya, kanggo ngeli omah ngono iku. Supaya omah iki ngalir ana ngono iku. Ngimu kok ngimu keris, mbok ngimu tabuhan kok. Kon kon ngomong ngono kon ngomong ngono ya kon ngomong ngono durung tuku ngene iki durung kanca meneh wong limo meneh nebrel nang omah kan, lha ngono cek aku sing kene iki lha ngono sembarang aja atik woro-woro semen-men tuku gak nek semoro dik kan gak iso niru taktike Pak Sokor iku lha ani apa saiki gak maju lho gamelan iya sih lah aku tahun dhewe loro ilang situ-situ sampe gak iso ngerumah Apa ning lumpuk nggone demak kono. Wis wis wis, gak sik tukam lan dik aku. Gak seneng aku mbek kris-krisan. Lho lho kan gak apa iso ndang. Dik kene iki. Alah apane jan mangan opo? Lah wingi nani ya apa aga metu diluk kanggo nulak udan iki. Lho lah. seneng sampe nulak udan gak ngelenting. Lho lah wong dikai dikon nulak. Piro ini? Saya apa? Oh, saya mau dibecak tok. Ya iku wis samenteni ya sih. Salah mari ngono. Wong yo putus asa sekali gagal dua kali ngono lho. Ah, dua kali apa wingi kok nambani arek yo waras arek. Klenger kon iki apa. Pokok kon sing dukung aku deh. Aku duwe kesenengan ini iki dukung. Seneng aku nyambut gawe ngono gak seneng nyambut gawe liyane ae. Benerin aku nyekel keris kon kudu hobi. Dolek kul, dolek kul buntak ngono apa. Kayak apa kul buntak? Cek padha jalane lak ngono. Sopo deh? Wud. Mangga. Waduh. kali nek. Waduh, waduh. waduh, iki lho sampe iku. Aku. Hmm, apa sih? Ya apa bingung nih? Cita nek ndelok sing pe sampean Waduh, Dik, mosok kon iku lali kaya dhewe. Iki lah. Mau kalah lali peno lali. Jenenge jenenge. Hmm, Sapari ya? Oh iya. Oh iya. Nama oh, iya. brengos. Dik, buka Dik. Hah? Buka no. dibuka? Lawang buril. Aja repot-repot aku rene iki ya gak njaluk kebutuhan ngono enggak. Lah lha apa? Cuma ya delen-delen delok keadaanmu iki kok selalu kaya kesae. Oh. oh, apa rek jiwa ini penerir kan seni ku sing gembira ta. Gembira sih. Sing gembira. Kon iki nek iso ngomong jok kon oh, gembira ya apa? Gembira ya gembira. Bojoku iki lulusan SMA. Iki kira. Cocok ngono kan iku. Oh, iki bojomu iki biyen rakyat ngerti aku lho. Apa ini? Biyen kan sinden. sinden tak angkat sih. Oh, tak angkat iya. tak sekolahno. Heeh. Ah, ah. Lah menek pinter-pinter pinter oleh jasa tak kok nyinden maneh ngono lho. Yo aja. Lah iya pariane tak gawe luar negeri. Ojo ganjak, ojo ganjak. Apa? Ojo ganjak. Oh, ganjak itu. Lho nek cari wong Surabaya aja sampah. Kene ngomong ganjak nang ngomong mari. Lari kon kajuri. <laughs> Lah iki ning ngganjak ning kerja. Ya, ada iki ya ngomong-ngomong soal seni lho, Rek. Heeh. Ya opo saiki kok tempate kesenian kok sempit saiki. Coba ta, ngono-ngono salammu dhewe iki Penderitaan iki lho, terus-terus. layar ini. Kau tempat kaya gitu. Kita kan saya nomor tak ngomor ya. Kau ngarah ngarah ngir. Kebetul aku ngomor rem kok kontes kamu sepi loh. Ini lah kau dewi sih. Bro, saya rame loh di sih. Coba kau telat teko kondi. Loh. ya telat teko kau coba Ya mesti saya sepi. Saya gak kerasan sampean. Rono ngalir, rono ngalir. Nah, ini lho, bocung gue ngerti. Gak bekoro iku, soalnya Kepisan iki kan kena bencana alam hutan-hutanan niki. Wah, hutan-hutanan. Iya, iya, iya, iya. Wis kabeh temu bakulan lho, Rek. Hmm, hmm, ya hmm. bakulan kono rame ono sepine. Pamula saiki nek kesenian, pimpinan kudu ngerti. Iya, iya. Sampeyan sene maju mburi di anu wira swasta. Apa musuhnya udan iku apa? Ngono lho. Musuhne udan. Muri kaya rombong. Prapen. Cak muri kaya rombong. Dadi kekno angsling ngono bakulan. Wis aku tau ngono. Operaluan ya. Kan sampingan aku gawe rombong. Dadah sedina digawe ngayu pong turu to. Ya irisen aja. Apa? Irisen. Apa irisen? Apa sih dia? Iku mangro benang mau irisen. Cek <laughs> saiki ngene ya, poin ya. Hah? Tojo poin. Pokoknya, pokoknya. Oh, pokok ya. Inti sari ini. Iya, aku rene iki lah. Kang sambat ta. Lah aku nek lara lah apa sambat iso mlaku teko kene ning. Lah iya. Sambat kok gak ro kematen anyar kok sambat ya. Golek kebutuhan aku rene. Ini is akeh. Botoh apa iki, Mas? Lah ngambene bae jeplok ngono kan. Wah, rek iki. Mamula kok nek turu nok plesteran ae ta. Oh iya. Mawur ae. Ngantuk gelosin nok plesteran. Oh ya kak ngono sik arep meningkatkan. Iya. Aku rene iki digawe lur gawe. Ping pisan kepengin ro omamu. Iya ya wis ro. Tapi pindone kok dijaluk tolong wong. Jaluk tolong wong kok jaluk tolong aku. Kok jenenge kok duwe pusaka. Duwe, Dek, pusaka. Gaman, gaman. Apa sih keres iki, Pak? Malah kena. Lho kena. Ah, <laughs> rek iki. Sojo trek. Yo ndi lagi yo mosi. Bojoku mosi trek. Iya, iki kena gak dudol. Oh dilarang iki kok. Ojo tari, kok sing penting lho iki kanggo opo ngono lho. Heeh, ah, iki lha kok dijaluki wong ndawong begawe iki. Begawe ngene ndi? Karo Irian Jaya. Yeri. Oh, yo lho kene aku tak dodono kon serobot. Serobot. Aku sing gelek di serobot. Mangkane ayo pasang kabel. Mangkane aku gelek serobot. Sekatan dekan tekono ya. Terusane ka ono. Lur-lur. Kon nak bodro kon. Ya, tadi kon iku ya pelaku pimpinan ojo menekan-nekan masyarakat sing kadang gak duwe. Oh, oh. Ngono Ya, dalam kekuatan sing nanggap. Iya, iya. Ya saya bisa pasaran ning ngono. Ya apa ya? Pasaran ini ya? Jadi nggak melihat nih. Apa sih pasaran apa sih? Sapi sapi deh, sapi. Kosnya situ tangga apa sih? Sapi ngomong apa sih? Safari ki karepe kan dolek pasar sapi ya. Ya kok tanggapan terop terop terop. Ya, nek terop iku aku nek ore ini iku ya anu lah teka-teki lah. Piro? Delok wong nek wong lemes ngono. Tak murah Murah ya. Nek wong ndang ngene. Dibawa dibawa 400. <laughs> sing kemuliane. <laughs> Gak aku jangan nyerang dulu ya kawan. apa kartu ya? Nala mau ngonai lu. Cek meneng lah. Cek itu. Ampu lah. Gue rekod itu. Ampu tak ampu ampu. Ya aku nih kejamu ampu ya. Kono suka. Rampu kan lu. Kulak kulak Oh iya. Umpama nih mendung mendung teko ya. Ah mendung teko. Mm. Di tangan no. Di tangan no. Hilang ya. Hilang. Tangan no sampai dulu latar ngelak lontong. <laughs> Wong kon ngendone dik dik kon niku. Biyen aku gak seneng kok ngono kuwi. Lah iki ampun ta dik? Ampun apa deh, cek kuatir. Oh iya. Lah banjir keputran itu gara-gara apa? Iki lak tangga kuwi ono ngelarani telung bengi. Terus gak iso ngelairno, coba iki gawe kok gaman. Brojol gaman brojol. Iki ono gaman brojol ya. Hmm. Itu wis bobot pira sih? Eh, bobot pira? Rong tahun. Rong eh, rong tahun. Orang tak nak jokore ini ni ngawur ai. Wang luruh tadi tahun-tahun nuni. <laughs> Rolas bulan rolas bulan. Iya. Iki kawan ya. Hmm. Kawan dekat ni sorga tu. Tidak no, tidak no. Oh, cepat awal lah tu kau ngawur kan. Turuk nang ini. Selain isu-isu, nak wang ati. Nah, nanti. Oh, oh. Ya, ikut sambatan. <laughs> Ya tak gawe ya. Ya kena lho, kembang kok. Kena pira lho dhuwit kembang. Biasa pira dhuwit kembang? Ya 6000 ta. Pira? 6000 lak kena. 6000 oleh petang pentem tempelan. <laughs> tempelan gede-gede lho. Wis tak kene kene kene. Kene. Wis petang ya Tayo tayo, patang tempelang guru ta. Karo. Sembo batik ngene. Gawan, gawan aku. Gawe. Eh, dek, waduh kok iki dek. Pokoke engko ampuh, ora harus dhewe. Iki kan dhisik kena. Dhisik 3000 ya. 3000 wis. Nah, dhisik 3000. Gawan sing cilik kaya kris iki. Gawan sing cilik ya. Gak karo ta. Nek nemae wis sing cilik iki gon bisa. Karo lho karo. Ya wis kawan-kawan. Ya, wis. Mun ampuh temen tak tambah orang atuh. Iya, iya. Rame-rame terop jan apa, Dik? Iya, iya, coba atur. <laughs> Coba atur. Yuk mulai yuk. Iya ya. Lho Dik, ya apa Dik? 3000. ngono gak seneng pangan-pangan dhewe. Kan ngono kan iku. 3000 sak setan nek gak sak jam. Ha wis aku gak arep kaya iku aku nang pasar kulaan, Bang. Lho lho ya apa sih? Dik, Dik. Waduh, Dik. wong urip nek gelem ati-ati iso uripe selamat. Eh contone kaya aku iki, sebab aku iki gelem ngatur aja sampe rumah tangga berantakan. Sopo sih nek? Lah wong arek-arek iku enggak iku semboyane pokoke ana dintekne saiki, oleh meneh tak temene. Salah iku. Ya pancet arek-arek. Ada. Ya apa karepe lho? Karepe lho ya apa sih karepe? Waduh ya apa sih rek? Cek nemene kono lagi gaduh ati nguntal ati ngemplok hati kon. Eh? Leh. <laughs> Iku jiat. Ya. Tunggu sebelah, tunggu sebelah. <laughs> mulai nate, <laughs> tunggu sebelah mulai jeplak atuh. Ya gak apa-apa, gak apa-apa. Tapi aja nemen-nemen goda aku ya, jiat. Aku ngerti nek kon banyak banyak kendang umum. Banyak kendang bangkit. Tapi nemen kau lagi doa aku. Kau tak iling no lo, umurmu bareng aku tuwek aku. Kau tak anggap anak kenek, dulur kenek, keluarga kenek. Ya terus no, tambah sih tambah dodro. Tanya kau terus terus kayak ngono, nek ono opo opo, kak tanggung jawab. Lo boleh wayangan, deh. Ya apa deh? Thank ngene jelas terang gamblang cetho trewelo-welo tambah suwe tambah dodro tambah suwe tambah gawe gawe ya kak gak apa aku tapi wong urip lho ya wong urip kudu ngerti uripe lho ya sebab gak tuwek to aku ben gak usah dibayek arek tuwek mewek matek tapi kon gak ngerti kon tak umbar tak umbar tambah suwe tambah dodro tambah suwe tambah kon gawe gawe ya Trisno ditenono kon ya nek kon gawe cara koyo ngene gawe lagu koyo ngene ah besok kasihku ibu pertiwi Oh kon sing gawe rusuh tambah suwe tambah da da tero oh ya ya ya hei tutukno tutukno kok ya opo ae wah kudu lamun ae ae lho kon tandake lho kon ya oleh bolo ya oleh bolo Kula bapakne bondet ta kon. Tapi awas kon tak ada no bondet kon ya. Wah wah wah nek ngene aturan tambah gak karuan arek iki. Ya terusna kan ya. Aku wong sabar. Tapi wong sabar ono batese. Tapi nek sentek kesabar aku, hmm, kon, kita yang terus Siapa kon apa nih? Kau dia ngono, nak muri-muri apa dah? Yo kon niku. Tak sangka nih gimang siluman. Siluman, siluman. Mendalo. Iki bahasa mana ya wong? Yo, jalan. Dalang apa wong latihan latihan ya, Mas? Laki oh, latihan. Oh, kudu arek latihan ta no. Cokoten, cokoten. Cokoten. Cokoten apa wayang ya, Oh, eh, laku tak senen. Hei, iya. aku tak berkati. Kalau <laughs> aku takut sih gak-gak Oh, dalang, Bang. Aku kira ana ta. Iya. Ngomong-ngomong-ngomong arah arah kotean kotean karo nek rekaman. <laughs> Ya, pernah aku sing sabar. Oh iya iya iya. Iki kan narik remaja-remaja kabe. Iya iya remaja-remaja kabe. Iya, kemarin besok kan perlu nih, Cak. Eh, iya iya iya. Iya, iya kemarin ya wis. Iya, kok kotak. Ya. Nanti kursi ya? Kalau nanti. Bukan nggak cukup. Iya. Kayaknya Mana? Iya. Ya, Omong Eh, ngomong gak ngomong jantem wis <laughs> Itu kaku watak ya iki kan iku aja bertindak tangan robot ta hmm. watak iku aku kon iku iki sebut dhuwit ya ya ya pasti ya ya rene mang ape nawakno dagang aku ya eh nang dagangan iya daripada awake nganggur iya iya iya untuk nuntut titik iya gak apa-apa wong lur sokran iya atuk ngono sebangane wong nglakoni tek pinek barang pinek iya ati ah, atuk nglakoni ngono ngono tek pinek barang pinek iya wong liya lho ah. Anu dodolan ya. Ah, iki apa? Ora keris. Hah? Keris. Lah keris iki? Iya. Kok kaya apa? Ngawur ae. Sampeyan wis maju. Uno ne ngono iki lah. Delok kampungane keris iki, Bas. Oh, iki masih teko nepi oleh iki. Hah? Nepi. Bakon nepi, bakon nyumpang. Bak ngurus keris. Keris karo welang. Hah? Keris karo welang. Iya, karo welang. Karo welang. Karo welang. Hmm. Karo bunci sih. <laughs> Hah? Karo welang iki. Karo seladrine Loro kabeh. Hah? Para welang ambek para pedang. Iya. Waduh model model gampang-gampang iki. Iki sing ampuh iki. Iki iki kanggo menghadapi wong opo ae? Iya, teman Iki kapan ya? Bahasa asing gak menguasai. Ah. Iki menghadapi wong Jepang bahasa Jepang, Jepang iso. Iso. Oh. Jepang iso. Terus menghadapi wong Inggris. Iya, iya. Terus gak bahasa Inggris. Iya, iya. Inggris iso. Iso. Eh, tadi upo mau gak iso bahasa Belanda? Iya. Wong Belanda iso. Oh, Belanda iso. Iya. Iya dengkulmu anjlok. Mesti aku men mesti iso. Lho gak percaya? Coba niki gedekno erung ya iso. Iso. Sore bayat mani rek. Nah, ora kok niku. Iki kena gawe tolong apa-apa iki, Pas. Ngene lek kandhani ya. Sisi tulis payu iki cukup mae iki. Mane tilal tenturi. Oh tak tutuk. kunci itu kan bu. Nah, gak percaya ya, gak percaya. Apa? Iki tak dekat ke meja ku. Ya terus ke meja ki obongan, obongan. Apa kan? Singgung nak murup tak tonyo no. Wis agi dai ya. Safari besorokan ya. Sokran loh. Sok sokran. Saya gak perlu atik model-model. Agak ah, butuh barang ini. Iki barang ketinggalan tahun selikur zaman ini. Saya kira aku tahu nah. kita sih kalau gini. Oh, anu kan. Dulu regane, Bang. Iki ya pasti. Anu kan, anu Pilo sih butuh pilo sih. Alah, nek ora ngatus sih. Ora ngatus apa? Ewu. Bibikmu. Iya, si bibik murah tuh sewu. kan ngugemi bujuni bian. Bujuni siapa ya? Gak ngerti aku. Loh, tanggung Iya, ngono. Iya, tambahane guru. Jalane meneh ndarane ngene. Iya. Heeh. Iya. Ya iku prihatin, dunia hati-hati. Iya, terus dadi yo sugih ngene. Iya, tapi malah kai. Kamu lek ki bakolot. Cetekku dhewe. Lho, pas meneh ngomong sugih. Sugih. Sugihne sugih. Tapi njaluk rokok. <laughs> Iya. Apa? temen. <laughs> Iya ganteng ya ganteng. Gak tahu jalur rokok. Tapi gak tahu aduh. Eh tak boleh nengono. Tidak tidak tidak. Iki sih sih. Iki Loh, eh. ah. dibuat. Wah. Lo mau bisa melaju Kris ya? Ini vaksinnya cepet tak. Oh, sekarang oh, lu itu dulu. Lu eh. Lu lu biro ya? Lu songo ya. Korowelang lu songo. Golongannya itu. Siapa ya? Ayo. Ayo. Lu cici. Lho cici bolongane ciyet. Aja menyek ta. Belum tak gelem ciyet, belum tak gelem. Mo, sampe sujud bareng bali. Sukun krise. Ayo nih, nang warung nih. Eh, ngono ta. Kaya antuk nang warung, gak bayar gak apa-apa. Oh, gak apa-apa. Wong mon, Bo. Tiga puluh iwangan, Apa utang, tuh? Oh. Wis tak balian. Model-model sik enom model gak karu-karuan. Apa gak pamitan? aku? Wah, kok gak pamitan bandak. Apa kok kok mlibet nek ngono? Sik enom, kuat duwe akal. Lho, sapa iki? Waduh, aku ngawang barang. Oh, wis, pake apane lu? Brengose lek. Lho, sapa oh, lu? Model model aku mau rasa no ke ketatap, rasa no ke tenggule ketatap. Model model gaya aku rek. Mangkir umin kulo badi pitanya datang penjenengan deh. Pasti itu min badhe ditanyo. <laughs> Menapa leres menika tanah Jawi? <laughs> Nge, leser. <laughs> Leres menika tanah Jawi. Lah, sampe niki keparing asmo simpeng. Eh, eh, eh sinten dalan niki? Nek sampean mboten sumrep kali kula-kula eh, patih saking atas angin Kang Peparap Prabu Michael Jackson. Waduh. kaya penyanyi <laughs> ono pate awake kaya petelot kaya petelot awake iki ngeten kisah nak iya iya tak saking atas sanging kula ngantos nglanglang jagat kula madosi tanah jawi menawi menika leres tanah jawi niki dusun pundi menika karang kedempel Boleh <laughs> kat loro pangkon. Menika <laughs> kriya kula niki. Oh nggih. Asmanipun sinten? Kulo air seman. <laughs> Oh, rombengan. Buatan rakyat paseman. Oh, paseman. Eje. <laughs> Eje. Eh, Kulo tebih saking atas angin. Kulo panjangnya wonten wisik kedah mandap wonten bubungan biki. Wonten bubungan. Eh. Anu, wonten dalam penjaringan. Lakeng maksudnya pun dah sepundi kesita. Kulo niko ngalang jagat ini biasa pun ya, pati niko niti nopo tu. Mesti pun niti kudo. Nah. Kudo mesti pun. Nah, sama niko pekawis kudo kudo ni pun diunggahkan kali tukang-tukang kayu. Wah pemborong rumah hmm. Eh. Pemborok <laughs> rupane iki. Kula rumene kok mboten niti kuda, kula namung niti sepeda. Waduh. Lah berangkatipun saking atas angin ngatas tanah jahe mulai tahun pitung puluh siji ngantos wolung puluh lima ini ngelalang jagat waduh ya apa ya gak mangan belakang Lajeng maksudipun Gusti Pate wonten menapa? Kula dipun utus kali Gusti Ratu oh iya ngupadi pusaka keris-keris. Iya iya seru. Ata lo. Becicil lah. Oh, nggih nggih ben disemerep. Pusaka kang aran Korowelan. Oh iya. Kang Luk Songo. Oh iya iya iya. Ini menawi panjenengan gadah pinten yuta kemawon kula bayar. Saya bayar, Pak. Waduh bahasa Indonesia rek. Masalah ini ngomongi bangsa Miun. Jenawi Gusti Pati menika mbetaken pusaka keris ingkang peparap Korawaran Lu Songo. Lu Songo. Nek dipinten yuta badhe kula tumbas. Oh, Luk Songo nyura ngene kok Songo. Nanti ngeposakan Sanes Yuro Kata Budi Sanes Ini kok kelintus Sanes hmm, Yuro Sanes Nyongo Saya kata Kata Budi Ini kok Nyorok Oh nyorok Nyorok eh. eh, Itu nyolong Sore nyolong Iya Nah ini kok Upami Regini pun Awis dos pun Menawi wonten Kulo bayar Sebab Usokom ini nomor setunggal. Iya, iya. Dados tiang sekti, nomor kali. Dipun sungkan tiang, nomor tiga. Sakit cukit. Oh, bando, bandu, gandu, gandu. Oh, tuh. Gandu, gandu. Sing melok meler tiang. Tapi meler ot dari utara. Yo, oh, korek lau pomang, tak tolak marek. Menawi tong, gong iki wonten kang gadah penyana matur wang kali kulo. ngaten, badai kulo persi. Oh, dipersi, ya. Meniko ngaten ya, gusti. Wale-wale menopo sampun ngantos wale. Menawi Gusti betasen nika kula purun madosaken. Nggih, ning cara mesti wontenipun anu nika uang tali ini. Oh, kangge preskot to. Preskot, ngertos preskot ini. Sampun kendaraanipun mulawis. Mangke dipun jemput napa kendaraan saking kula napa sampeyan. Menawi cara atas angin mengko uang muka. Oh, iya iya iya iya. Muka lain muka. Nggih. Ono pati kok sepanjang Lah menika uang pertama kedah wonten sebab menika wonten perantaraan niku. Tapi janjinipun kedah wonten lho. Oh nggih. Nek kula langsung ngriki kathik mboten wonten karo orang. Wah, kula abrak-abraken kula idek kaya gadung, kula seret kaya blarak idek kaya raja. Waduh diancam menen. Nggih, sampun kuatis. Eh, sampun kuatos. Tetep wonten tetep wonten. Wonten nggih? Nggih, menika. Nggih. Kangge talinipun nggih. Ya terus sedo sewu. Oh, kok kedhi nggih? Nggih. <laughs> Wong regine yuto yuto ana 10000. Nggih. Menawi wonten nek mboten wonten mangke ical mboten wonten. Waduh pate kere rupane pate. Wonten menapa mboten? Nggih wonten wonten wonten. Pinten menit malih? Sekedap mawon. Gansal menit? Nggih, gansal menit. Nek ngoten kula tak tengkarang menjangan. Monggo, monggo. Lho nang menjangan operasi bae iki. Kula badhe becuk putrane pun Gusti Ratu ingkang ngamar wonten Karang Menjana. Ana ratu dioperasi rek. Nggih, nggih, nyeso aku dawuh. Kula nyun banget suwi suwi. Tapi mau tak tampil ini mare. Coba satu hari bi, sokan mang tak terima kerise, lu pake kayak itu satu sewu pomo ngotot. Waktu isu sugi ada aku. kapan yo kepethuk arek-arek iki ya. Pethuk arek-arek ku tak kerusno nek kris Waduh waduh waduh rek, wis gampang tak atur aku tak nang arek-arek sial perkara kon melok iki. Oh, ya gak prego aku. Masak keris digawa ngalor ngidul, dicawak-cawakno rono gak payu coba. Ngono sembarang kon. Wis ta mesti dituku, mesti dituku. Lah kon gak ono semreng ae, blas merecing ae. <laughs> Wah, lagi jagano PT Blorok iku. Padahal keris iki sial lho. Sak keris iki. Sak. Ya sak pokok iki aku yang mengeluarkan uang. Iya, tapi ini aku kadung utang wedang lo. Warung ayo. iya pira, Mas? Eh? Ndak pira? Mutek 800 ya. Kalau seribis. Hebat, hebat. Waduh, gawat, gawat, gawat. Kan iku yo apa durung ngro haji iki terus kon Lakon jane wis payu, pas mali soge wis payu. Dalammu mangkon nanti pakai necis ngene kok kang sarungan. Ah. Malas kon, sarungan kaya ono kairun lho. <laughs> Sentenge kok niku padahal iki murah tak tawakno pira 200 wae ya. Iya, 200.000. Iya. Masa kini nang didel anu 5000. Nerombeng, nerombeng. Iya. Kok kon niku ngoyo kon niku ran. Ngoyo kok ngono ta. Kan ana wong bocil amare dhewe ta. Asale dhuwit wis dadi dhuwit ngono kan. Ya, dadi dhuwit iki kalau tapi ngene iki ya kadu utang. Wah, kon niku utang gampang. Eh, jadi kan dadi dhuwit cilik ta, kan dadi cilik. Eh, kan dadi cilik ta. Ya. Eh, kan. Kali mana? Penna, Jang. Eh, siapa ini? Iblis tekor. Iku ani yo karine anu ani. Iki jage nek kok. aja ngado. Iki jage iki sing ana kon. Dungaren kon kok noter-noter mas dungaren. Hah? Dungaren. Lho anane iki mang yo yo dungaren ku warane kene mang. Lah iya, lah apa? Ana perlu nih mari. Bener kena ana perlu penotok ae goleki aku. Nek gak ono coba. Iya iya. Muncul rene enggak? Ngene lho sing wis sing wis. Iya sing wis sing wis. Kalau Awakmu nang omahku iki lho. Iya ya. Aku lak termasuk omong kula kaku ta. Wah bener kula. Omong ku atos ya dak. ae. Iya ta? Iya iya. Lah mulane aku rene mang perlu ape nakokne iki. Ya apa kira? Oh, ya iki? Kok saya diantem ae kok. Kok kono wae bener. Kok iki anakmu utomo nurpo utomo iku. Aku mang awake dhewe dina ina. Oh. Salah paham kan iku. Hadi arep apa perlu apa? Perlu apa? Ayo ngomong. Ah. Lho, ngomong apa? Apa sing ngene? Apa? Aku mlaku blek blek blek lho rasane iki. Wong waras-waras ae, penuh malah kasar. Ah. Iya, iya, iya. Saiki diwales penuh jok ngersula ya. Lho, aja ngono sak wong tuwa urip kon ngono sak mawur ae. Ah, iya iya. Apa ini apa jawab? Apa perkara? Nah, ngene. Keris mau kok lak njaluk rong taus ah. ya lah rong taus rong taus telung atus kok oh iya masih telung tak tutup ya lah ketang atus ya Mana ah, eh? dalam petang atus ya? Dalam Wah, kok ni betul petang atus. Bila, bila, bila, Wah, juta. kok dah macam juta tak cocok. Eh, tak oyok. Juta tak tak tutup, tak tutup. Ya, memang biasa. Telung atus. Telung tak tutup. Eh. Iya, iya, iya. Nanti lagi bisa. Nah, ini bisa. Hmm. Ah, duit sih, kok melayu pun? Lah, apa melayu? Lagi apa? resep resep resep resep resep resep resep Iya iya. Ruwah tak kok minggu. Kali kali trike belah ya. Iya. Ono iki ya Allah. Iya iya. Kesek kesek kesek. Ya tolong atus ya. Duit tak cekel. Keris tak kene peno. Aja lali jenenge ya. Koro welang. Koro welang. Heeh, hmm, mana? welang. Koro welang. Ayo, hmm, besok masuk pagi ya. Oh, kan Bu. Satu guru dak kon iki. Saya tadi ya, kan Iya iya iya iya. Masalah tepak rek. Iki aku bisa syukin dadak. Engkau ada adik Gusti Pati teko waduh. Berapa yuto tak teko. Wah, Gusti Pati. Kenapa suka <laughs> gak apa Gusti? Iya, iya. boten panggilin kali sampean. Iya, iya. Kok meringis yuk luwak? Luwak, enak. Wanda apa? Gusti. Atas janji nih Saking pesanan men Gusti menikah sampun gelo dapet-dapet. <laughs> Sampun gelo dapet Oh sampun ansal to. Iye. Saestu. Iye. Ora welang? Lah menika. Lho songo. Iye wujudipun. Menika wujudipun. Iye. Aduh. Aku dapat dapat lagi dapat. Otos bodoh rek. Menawi cocok mangke pinten yuto kula bayar. Oh ngaten. Namung kula semados rumiyin. Lho, kula tak rojel karo Gusti Prabu. Oh, oh rojel bareng ya. Yes, tenggo. Iya iya. Tenggo sing kedap. Iya iya Tenggo balik sing kedap balik. Mangke rumiyin ya. Kok boleh kok boleh legreng ini? Calling, calling. CQ, CQ 1985. seloso Kliwon, seloso Kliwon. Iki boleh weton ya. Silakan masuk, silakan masuk. Di sini Patih Michael Jackson. Apa bisa di Roger? CQ, CQ, Roger, silakan masuk. Kok boleh rewel kicing berisi siapa Roger, Roger. Roger, Roger. ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, Silakan masuk. Ini ngomong Ya, ya. Oh, menikah ngaten. Menikah Gusti Ratu yang kamu ngaten atas angin. Tata selek masuk tengnyata ini suaranya boleh. Oh, ya, ya. Ya, di sini, Ratu. Di sini, Ratu Naif. Di sini Ratu Naif 40384. Tidak boleh, tidak boleh dibalik ya. Ya dari langitan. Eh dari atas langit. Siapa situ? Oh, Patil Michael Jason Wah saya tunggu sudah lama kacek toh, kacek Ya kasih. Gusti Pak ini pusakanya sudah ada yang namanya korowerang lu songo gusti oh. ganti oh sini oh, pate sini sudah dapat pate sini sudah dapat pusaka rongkowelang dari rongkot sudah dapat pusaka rong tawelan dari rongso gantung dapat ayam pak menika ngaten pak Waduh, pangapunten ki mawon nggih kula kalih ngaten Gusti Prabu nggih sakmenika sampun angsal oh sampun angsal pusaka krawuran nggih nyuwun sewu Gusti sampun pun kilometer kali kula lho kula iki pun teko 200 Gusti sampun kuyon lah sampun mireng piyambak sampun denger kupingipun lho. Menawi denger pun sampun denger, tapi hati saya menyesal. Lho. Lah tidak boleh itu gimana? Oh, boten purun wonten. Lho, purun sampe tumbat, boten purun sampe Lho. Pasti menapa sampean kali? Arek ah, ngaten sampean wantun kali kula. Apamu tak deni? Ayo, serang bayaku. Matur. Iya, iya, iya. Wah, wah tak wantem jenggut anu. Wantem apa nih? Tak antem jenggut. Kono lapo ngono sampe pencokoro. Jenggot e sampe kados iki. Nah, pakai sapuan. Terus ngadek terus ngadek. Loh, tarsan tekan. Wah, apa iki? Wah, krit. Lah mun cak niku. Kan gak roh dibutuhno wong. Lha apa? Ketepi ake wong loro lho. Lha lha ketepi aku lho. Lha apa? Arek cilik loro ake kerisen di kon iki. Eh? Keris-keris. Lho wis payu ya. Payu ya apa? Tolong, tolong atus. Rekeris iki oh, wis apa sih? Eh, kowe. No jane nekmu dhewe kon iku. Ini kira ojo guyon juk. Lho, wis dhewe dhewe keris nang lho. Iki sapa? Iki sapa? Iki sapa? Karena lo. Aku pati. Wah, sopan itu. Lo, pada tadi apa lo kan lo? Begitu ini lo. Ya, ya. Ini malah arek-arek sama dhuwit gak ono. Mendingan tak dolan pasemah. Terus Barang ngono, sapa sing ndelok aku ta? Aku. <laughs> Kone dadi patil selalu. Dadi patil. Kon pasang Roger barang opo? Golek keris. Aku golek keris karo welan tak warah aku iki oleh utusan Gusti Ratu saka atas angin. terus, masih kurang-kurang juta itu tak dii. Eh, tak dadi ratu aku. Eh, tak dadi ratu kan? Iya. Tak pantes kan. Suarane malah anu eh, cilik. Kon keliru kabeh ngono. Opo? Opo? Kayak iki iki lho, kok lho kene. Pokoke welang yo. Iki mang mene ono ndur iki apa kok mang? Waduh, kalau wis dadak. Yo. Untung basman gak ndelok ndur. Lah terus iki gak basman. Gowo. Yo, pre, lha aku yo wis kadung nemu panjer aku rek. Terus kok dhuwit ngene apa kok? Wis gak ono. Kok ana cuma ini saiki. ini maksudnya. Dik, dik. Kono kuwi lancang risih wong didol. Lek kula lho, kepatet kebutuhan ya. Cuma 3000 dikek dhuwit 3000 tok arek kono iku. Lah iki mang oleh mek. Kadi lek kesal bari sik. Ora. Papa. Eh, iki mang oleh mek 250 repis Ya sik ono 100 repis. Wong ngawre. Sewu. Lan di ditemu. iki lho dhuwit jawanan lho. Kok nek diapusi kono iku. Eh, ngene dibagi. Eh, dibagi lho. 250 repis. Eh, 300. 300. Eh, 300. Wis nek 300 repis dibagi wong papat. Ya ya ya. Ya. Wis seketanewu, seketanewu. Luwe luwe dibuat ketemu aku. Sapa apa? Nah, ora ayo. Apa apa wis genah iku, mari tak celokno ancip. Lah kira-kira kira-kira sing nuku iki ikhlas ta? Wis terang e tak ikhlas temen ta. Iku Kris, Kris gelek digen kremo ta? Iya. Ngono jare mandiri. Wah, niku. Lah kok. Sumir mergo aku. Ayo, ayo, ayo, ayo, ayo. apa iki iki apa rutek kok ratune bonong kling <laughs> bonong kling gak takno eh ayo kok saiki ayo iya ayo berbuat apa kok saiki ning aturane iya wis <laughs> ape berbuat mana nek iso lagi dikon arek-arek kok apa lah apa sih Oh, penjuk kiyes. <laughs> Penjuk kiyes, tak no. Penjuk kiyes, kok. Oh, ngomong, siya, ngomong. Kiri kiyes, ya, no. Lah, iya, apa kita? Kau boleh, kiyes. Kau boleh, eh, kiyes. Balik, no, kamu lagi. Iya, masalah kiyes, ya. Asalnya apa, Eri? Asalnya lah, aku butuh kiyes, ya. Nah, Maksudmu? Tak sewa ini, telung ewu. Terus aku oleh rundingan katolot, tolot. Nak mau hmm. nawan penuh, gimang. Oh, mah gelem. Iya, asalnya gak gelem. Aku dikon macak, tadi patih, mang. Oh, tadi patih, mang, kon. Iya, kepeksan, lu, mang. Tapi kepeksan. Kasih hati, sabar, kan? Siapa, mang? Aku. Hmm. Aku menekat. dadap. <laughs> Mulane ngomong kok kepitak pulih ngomong wae. Masih mana dadap gak dek kabotene rung bingku ae Mbak ah, iso. Kok nek oh, aku dilu aja nih Mang. Ngomongi ya kliru sok Oh iya. Cek cek oh. Bujuk yang bodoh lagi. Nembuin. Pasti karena arah yang nanti. Selawi, selawi, cak. Tambah selawi. Selawi, selawi. Ini rongkongnya besar. Loh, ini main luan lan. Lah, tenang tidak tenang. Ini balik bodoh Ini tak bahas. Iya, iya, iya. Ini kalau mana jok ngomong aku doyok kok gelem. Ngomong dewi sih ngomong. Ngomong dewi sih ngomong. Ngomong dewi sih ngomong. Ini kalau ini besar. Iya. Aku separuh. Ki apa? Eh, ki apa? Panjer. Ki panjer, ki panjer, kok ana bos tau panjer. Pasmane iki sakjane ngono gak gelem rek ngene-ngene rek. Cek wedi. Hmm. Iya, wedi. Pimisan bare bojone, pimpin wedi rek ya. Oh, kon sing ambek. Oh, wis luwih sik kok Iki pengalaman masih gak nyambut gawe sampe nang kanca ngono. Iya, iya, iya, iya. Nyaku Iya, hmm. tapi ah, tapi ah, tapi ah. Ngono. Tapi ah, tapi ah, mati. Nang dipaksa ana persentasene. Tapi ratune keliru rongko welang. <laughs> Pate ngete kudu kutu. Sampun kutu-kutu tepun garap kali lari lari. Padane opo. Balen iki balen eh, iki. Ya wis balen ngono. Kena ta itu yang kena. Kena wis. Itu kurang tak kae Wis jangkep wis jangkep. Wis apa? Lah, durung saiki titik barang yo. Wis sumo le. Lah Wis sumo le. Ah nirwana. Lah apa? Lho, apa? Lho. <laughs> Iki oleh garapan. Oh iya. Oh, garapan mana? Lo iya. Ayo lo nanya mana? Lo di mana kono? Iya di mana? Terus ya kawan. Kawan aku terus buat rekaman supaya kau tahu nih kita. Ayo ayo ayo.